บุ๊กทู เก้าสิบเอ็ด 91. อนุประโยครองลงมาที่หนึ่ง Складнопідрядні речення із що один. หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Погода буде можливо кращою завтра. คุณทราบได้อย่างไร Звідки ви це знаєте? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Я сподіваюся, що вона буде кращою. เขาต้องมาแน่ Він, напевно, прийде. แน่หรือ Це певне? ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Я знаю, що він прийде. เขาโทรมาแน่ Він, напевно, зателефонує. จริงหรือ Дійсно? ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Я вірю, що він зателефонує. วายมันเก่าแน่ Вино, напевно, старе. ๆ คุณรู้แน่หรือ Чи знаєте ви це напевне? ดิฉันคิดว่ามันเก่า Я припускаю, що воно старе. หัวหน้าของเราดูดีมาก Наш шеф добре виглядає. คุณคิดอย่างนั้นไหม Ви вважаєте? ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Я вважаю, що він виглядає навіть дуже добре. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ Шеф, напевно, має подругу. ๆ คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ Ви дійсно так вважаєте? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว Цілком можливо, що він має подругу.